Треба їхати. Але ескімос почав переконувати його, що, незважаючи на добру годину, їхати не слід. Краще почекати сходу місяця. До того ж компаси барахлять. Поночі легко збитися навіть у безвітря, а якщо знову почнеться буран. Хто вам сказав про компас? Нансен відповів, що коли полярне сяйво, компаси завжди барахлять. До того ж він уночі помітив спалахи а вранці стрілка компаса крутилася собачим хвостом. Ці аргументи переконали матроса. Після сніданку до нього підійшов пат. Хлопці дуріють, сер. Чому б вам не послати їх по тих наших тюленів? І ми з брусом могли б піти? Ризиковано. Матрос відчув, що Патлоу має ще в запасі пропозиції, бо про магнітну бурю вже знали всі. Патмулявся і косував на господаря бази, який сидів у своїй каюті і час по час випинав рулочкою вуста. Чому б вам не поговорити з японцем, сер? Сьогодні все сходилось на японцеві. Про що? Власне, дрібничка. Тут стоїть без діла радіоприймач, батарей до нього немає. Чи не пощастить переробити його на змінний струм? Спробуйте. Я вже мішком до нього заглядав, зновницьки прошепотів канадець, перехилившись до Булата через власний живіт. Але там усе написано їхніми каракулями, сер. Попросіть Хоцудає перекласти. Я вже думав і про це. Ми з брусом не радіотехніки знаємо стільки на тракторах, але ж деякі приймачі розраховані на подвійне живлення від змінного струму і від батарей. Спробуйте розібратись, повторив Булат. Беруться на себе. Сер, ми не радіотехніки, я ж вам уже казав. А якщо спалимо? Попередивши на ріту сан, Булат узяв Хоцудая і з його допомогою розібрався в хитрих ієрогліфах. Геніальність і цього разу виявилась у простоті, дивилось тільки подумати. Японський приймач був розрахований і незмінний струм, а досвід вони вже мали, винайшовши перед цим соляно-водяний реостат. Надвечір приймач озвався, і усі полярники з'юрмилися над столом, де чаклували колишні водії візелів. У довжелезному приміщенні звучала увертюра до опери Кармен, і зелене вічко індикатора звужувалось і пульсувало, схоже на око розімлілого старого кота, який знався на музиці. Це зачарування тривало кілька хвилин, і коли оркестр дійшов до Крещендо, а гобої здолали невірогідне для них ре, котяче око стомлено звузилося і заплющилось. Десь в апараті посипався пісок, і полярники з розпачем згадали про магнітну бурю. Побачивши марципан, не слід розявляти завчасно рота, сказав Мерсьє, бо марципан можуть пронести мимо. Досі визнаним песимістом був дрібнотілий механік Мілтон Брус, але марципан і справді пронесли мимо в апараті лише зрідка тріщав пісок. Загальний настрій ще погіршився, і коли б не штучно напружений графік чергувань, Булат запровадив по двоє помічників кожному черговому. Можна було б збожеволіти від депресії та нудьги. Люди перемовлялися тільки найнеобхіднішими словами і, швидко покінчивши з обов'язками чергових та помічників розповзалися по своїх каютах, дратівливі і лихі. А що буде потім, думав матрос, коли настане суцільна ніч і почнуться справжні морози? Про це тепер, напевно, думали всі. Перше травня. Чекаємо судного дня. Кожного разу, коли на вікнах вияснюються шибки, ми за командою вдягаємося і виходимо з приміщення вітру досі нема, і над північним обрієм поволі виринає сонце, заморожене й ледь живе. Йому бракне сил піднятися над кригою.